Bugünkü xütbəmizdə Allahın rəhməti ilə bağlı xütbəmizi davam etdirəcəyik. Çünki bir insan, bir qul Rəbbini tanımadıqca, onun rəhmətinin nə qədər geniş olduğunu bilmədikcə, əlbəttə ki, onun layiqincə iman gətirə bilməz. Allah Teala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, de göylərdə və yerdə olan kimindir? De Allahındır. O özü özünə rəhimli olmağa yazmışdır. Yəni, bəndələrinə qarşı rəhimli olmağa özü üçün bir növrədən əzəldən müəyyən etmişdir. Və olacağına heç bir şübhə edilmədiyi qiyamət günündə sizi o, o toplayacaqdır. Özlərinə zərər verənlər əlbəttə ki, iman gətirməzlər deyə buyurmaqdadır. Ənam 12. Allah Teala burada rəhmətindən bəhs edir ki, qullarına qarşı nə qədər rəhimlidir, acıyandır. Əlbəttə rəhim də qiyamətlə bağlı sifətlərdəndir. Yəni qiyamətdə kullarına karşı çok rehmli olan bir Rab olduğunu beyan etmektedir. Elbette ki, Allah o rəhmətin de yolunu gösterir. Her insan bəyəm o rəhmətdən elde edebilir mi? Ancak kimler elde edebilirler? bilərlər? Allah Teala mesela Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki: "Vetiyullahu Resuluhu la'alekum turhamun." Vetiyullah Allah'a itaat edin. Yani o insanlar ki Allah'a itaat ederler. Allahın əmr etdiyi o əmrləri yerinə yetirər və yasaqlar e, qadağanlarından çəkinər, çəkinərlərsə, əlbəttə ki, Allah onları neynər? Öz rəhməti ilə yəni onlara qiyamətdə acıyar. Ancaq Allaha itaət olmadığı halda, əmrlər yerinə yetirmədiyi halda, əlbəttə ki, o rəhmdən o insanlar uzaq olacaqdır. Buna dəlil də Rəhmənur-Rəhim kəlməsi necə Fatih surəsində göstərir ki, mərhəmətli və rəhm edən Allahın adı ilə. Yəni Allah bu dünyada hamıya qarşı mərhəmətlidir. Biz bəzən görsən birinin e, həyatının daha gözəl olduğunu görəndə, birinin imkanının daha yaxşı olduğunu görəndə deyir ki, insan xoşbaxt insandır. Allahın seçdiyi, yəni sevdiyi, elə deyil. Acı bir insan Allaha asikar ola bilər, Allaha inkar edər, küfür edər, Allah ona imkan verə bilər, var dövlət də verər, dünyasını verər. Ancaq o insanlar qiyamətdə rəhmətdən uzaqdır. O şərtlə ki, o insan iman gətirir imanı gətirər, əməl edərsə, əlbəttə ki, bu insanlar neyinəyəcək? Allahın rəhmətini əldə edəcəkdir. Necə bir hədisdə Əbu Hureyr radiyallahu anhu Allah Resulundan s.ə.v. rəvat edir ki, Allah Teala yaratma işini e, bitirincə ərşin fövqündə, yəni öz indində kitabına şübhəsiz ki, mənim rəhmətim qəzəbimə qalib gəlmişdir deyə zikr etmişdir, yəni yazmışdır. Yəni bu onu da göstərir ki, Allah Teala özü açıqca bizə bəyan edir ki, mənim həmişə rəhmim qəzəbimə üstünlük gələr. Yəni, bir insan xəta edərsə, tövbə edərsə, əlbəttə ki, mən onu bağışlayaram. Necə e, digər e, bir ayədə Allah Teala Luqman surəsinin 25-ci ayəsində buyurur ki, and olsun ki, e, yeri və göydə və yerdə olanları hər şey kim yaratdır? E, deyə sorsanız Allahdır deyə buyuracaqdır. Yəni burada şübhəsiz ki, Allah Taala e, rubbiyyət sifətindən bəhs edir Allah Taala. Yəni yerdə, göydə nə varsa hamısını Allah xalq etmişdir. Burada Allahın malikliyini göstərir. Allahın qadirliyini göstərir. İnsan bunu əlbəttə bilməsi və dərk etməsi lazımdır və ya sizi qiyamət günündə o toplayacaqdır. O rəhməti özlərinə yazmışdır deyə bu ayələr Allah Taala'nın ilahlığını sübut etdirir. Yəni əqilli insan da bunu düşünməlidir o bütün o şirkdən, bütün çirkinlikdən əlbəttə ki, Allaha sığınması lazımdır. Salman radiyallahu anhu Allah Resulundan sallallahu aleyhi ve sellemdən e, belə bir hədis rivayet edir ki, Allah göyləri və yeri yaratdığı e, gün 100 rəhməti yaratdı. Ondan e, bu rəhmətlərin hər birisi e, yerlə göy arası qədərdir. Nə qədər onun böyüklüyünü, genişliyini göstərir. Və o 100 rəhmətdən birisini yer üzərinə indirdi. O həmin bir rəhmətdən dolayı insanlar yəni bir-bir öz balalarına necə acıyar, heyvanlar istər, e, quşlar olsun öz balalarına şəfqət göstərər. Və qiyamətdə isə o 99 rəhmətlə e, o bir rəhmət tamamlayar. İmam Nəvəvi rəhmətullah aleyhi buyur ki, siz fikir verin, Allahın o bir rəhməti dünyada hər şey, o bir rəhmətdən dolayı Allah bizə hər şeyi bəxş edir. Necə gözəl yaşayırıq. Allah hər cür nemətlər bizə bir rəhmətdən bütün varlıq, istər insan olsun, istər heyvan olsun, istər həşərat olsun. O bir rəhmədən bəhrəsini götürür. İndi qiyamətdə 99 dənə rəhmət var. Gör Allah qiyamətdə nə qədər nemətlər, yəni hazırlab gələn insanlar üçün, iman gətirənlər üçün. Bizi qiyamətə deməli bu qədər rəhmət gözləyir. Allah Teala digər ayəsində buyurur ki, ailərimizə inananlar, e, sənə gəldiklərində de ki, salam olsun sizlərə. Rəbbiniz özlərinə rəhməti yazdı. İçinizdən kim bilməyərək bir günah işlədərsə və arxasınca tövbə edib islah edərsə, şübhəsiz ki, Allah çox bağışlayıcıdır, e, necə də çox acıyıcıdır. 54 En'am. Burada Allah təala birbaşa iman əhlinə xitab edir ki, o insanlar inananlar ayəyə, kitaba və digər hökmlərə əlbəttə ki, o insanlar bilmədən günah edəndə Allah onların günahlarını bağışlayacaqdır. Çünki Allah Teala ə, rəhimlidir, özlərinin rəhməti o qullarına qarşı rəhm olma, olmağı bəyan yazmışdır deyə buyurur. Digər bir hədisdə Əbu Hüreyrə rəziyallahu anhu Resulullah'dan sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edir ki e, bir mümin Allah indinde yani Allah katında əzabı bilsə cənnətinə kimsəni tam etdirməz. Kafir də ki Allah indindəki rəhməti bilsəydi cənnətindən ümidini kəsməzdi. Ya bu nəyi göstərir? Görürsünüz Allah Teala e, heç bir insanı bir günah etdiyi zaman həmən onu cəzalandırmır. Ona möhlət verir. Ki dönsün, tövbə etsin. Bunun özü də bir rəhmətdir yəni insanlar üçün. Bir fürsətdir. Yəni ona qədər ki, bir inkar, bir insan inkarçı olduğu halda, laf kafir olduğu halda Allah nə edir? Deyir ki, tövbə etsin. O mənim qatımda olan əlbəttə ki, e, cənnətdə olan mükafatı bilsəydi və Əlbəttə ki, neynəyərdi? E, cənnətin ümidini kəsməz. Yəni, Allahın rəhmətini bilsəydi, ümidini kəsməzdir. Və sonra Allah qıdala burada ikinci rəhmətdən də bəhs edir. Bəyək, mən söylədim ki, və rəsullahu, Allahın rəsuluna da itaət et və onu, ə, e, Allahın rəhmətini əldə et. Yəni, Peyğəmbərimə tabi olmaq, itaət etmək rəhməti qazanmağın yoludur. Əgər bir kişinin, bir müsəlman adını müsəlman qoyubsa, Allah arasında tabiçilik yoxsa, Əlbəttə ki, o Allahın rəhmətindən uzaq olacaqdır. Çünki Allah təala nə buyurur? Mən səni aləmə rəhmət olaraq göndərdim deyə buyurur Allah rəsulu üçün. Yəni belə bir peyğəmbərə e, tabe olmaq hər müsəlmanın, hər e, iman gətirənin haqqıdır. Ancaq tabeçilik yoxdursa, əlbəttə ki, nədir? O insan e, Allahın rəhmətindən uzaq olacaqdır. Necə digər bir ayət kəlmədə Əl-İmran surəsində Allah Teala nə buyurur? Buyurur ki: Deyir, siz həqiqətən də Allaha sevirsənizsə, bu Peyğəmbərə, yəni Məhəmməd Səlimə uyun ki, Allah da sizi sevsin, üstəlik günahlarınızla bağışlasın. Bu nəyə göstərir? O insan Allaha tanıdığını, onu sevdiyini bəyan edirsə, ki, həqiqətən Allaha sevirəm, o Allah Rasuluna tabi olsun ki, uysun ki, Allah onu sevəcək və üstəlik onun günahlarını da bağışlayacaq. Bu da onu göstərir ki, bəli, rəhmət, ikinci rəhmət əldə etmək Peyğəmbər səslərinə uymaqdır. O insan şübhəsiz ki, günümüzdə Allah arasında adı çəkənlər var, ancaq tabiçilik yoxdur. Heç onun adına danışanlar da yoxdur. Ağzına gələni danışırlar, yeri gələndə itaət məsələsinə gələndə heç bir itaət yoxdur və əlbəttə ki, bu da onun e, nə qədər sapıqlıq içərisində olduğunu bizə bəyan etməkdədir. Mən sonucda bir el məhlinin etdiyi duanı e, okuyacağım sizlere ki görün ne güzel bir şekilde dua ederdi. O dua eder ki ey Rabbimiz alın terlerimiz terlediği zaman inlemeyimiz, zarmağımız çoxaldığı zaman dostlar bize ağladığı zaman doktorlar yani hekimler bizden ömrünü kestiği zaman bize rahmet. Ey Allah'ımız torpak bizi örttüğü zaman dostlar bizi terk ettiği zaman nemətlər bizdən ayrıldığı zaman, xoş rüzgarların, kürəklərin kəsildiyi zaman bizə rəhm et, mərhəmət et. Rəbbimiz adımız unudulduqda, cismimiz çürüdüyüdə, qəbirlərimiz itdiyi zaman, zikirlərimiz qapandığı zaman bizə rəhm et. Ey yüzə Rəbbimiz, sirlər açıqlığa çıxdığı zaman, gizliliklər ortalığa çıxdığı zaman, əməl dəftəri açıldığı zaman, tərzlərimiz çəkildiyi zaman bizə acı deyə dua edərdi. Nə qədər gözəl dua edərdi. Allah Taala bizi rəhmətindən uzaqlaşdırmasın. Allah cəmi müsəlmanlara yardımçı olsun. Allah Taala e, bizləri, müsəlman qardaşlarımızı fitnəkarlardan fitnələrindən qorusun. Allah Taala dünyanın hər bir yerində müsəlmanlara yardımçı olsun. Kiminə xəstə Allah ona şəfa versin. Kimin çətinliyi varsa Allah asanlığa çıxarsın. Allah bizim e, millətimizə, dövlətimizə birlik bərabər hidayət versin. Və torpaqlarımızın da alınmasına Allah bizə yardımçı olsun. Və öləndə də şəhədə lə ilə illallah deyib ölənlərdən etsin. Peyğəmbərin bir hədisi var ki, şübhəsiz ki, hər bir peyğəmbərin bir hovuzu var. Və qiyamət gündə o peyğəmbərlər kimin hovuzunda nə qədər çox adam olacağını iftixar edəcəkdirlər. Və mən də umuram ki, orada ən çox, yəni ümmət olan mən olacağam. Allah bizi o ümmətlərdən etsin.